Mirëmëngjes të gjithëve. Sot është data 1 nëntor, kështu që dua t'ju uroj të gjithëve një muaj sa më të bukur edhe të mbarë. Olta si je ti? Uh, nuk e di a festuat Halloweenin vajza? Uh, unë jo për veten. As unë jo. natyrisht. Po ti pse nuk festove? Natyrisht. Po pse natyrisht të dukem unë për Halloweenin ty? Po tani thash. Ne e lamë të ishim vetë vetja, që zot po, pra. bëni një ndryshim. E pra duhet ta bëjmë një ndryshim. Hello. Dukesh si Men in Black me atë. Si tip Halloweeni. Wow. Ishte djem, iku. E di. Po. Muaj të mbarë edhe ty Blendi. Maska që kemi festojmë dhe sot. Po mund të festosh çdo ditë Lori, varet se çfarë zgjedh. Ndryshon maskat për ditë njeriu. eh, i ndryshon moj. Jo, dje kam përshtypjen që të bekuarat i ndryshon. Do ketë dalë të ishin skeletet në modë këtë vit. Po, nuk është duke. Ose më ose kishin zgjedhur. Skeletet ishin jo, jo, po ishin në modë sepse është çfarë ofrojnë dyqanet në fund. Po, po, po. Që se mbushin këto Mm. Se edhe dyqanet e veshjeve dhe gjërave që ofrojnë, e ke parasysh? Tam. Kështu që ka një modë, siç përcaktojnë për Po e caktojnë dyqanet, po. Çfarë është ngjyra këtë vit goca, e dini? Çfarë është ngjyra? Allasoj. Allasoj është ngjyra këtë vit. E kam bërë këtë ngjyra allasoj Olta. Ngjyra nuk ka çdo vit një ngjyrë të përcaktuar që është më më e preferuar. E preferuar, po pastaj që fillojnë palto çizme gjërat të kenë këtë ngjyrë xhupat ndonjëherë. Tani në mos gaboj, vazhdon të jetë ngjyra mustard. Po nuk e di, nuk jam e sigurt. Ajo ishte vjet, diku e hasa, po nuk jam e sigurt. Dy vjet rresht, do presim, vit i ketchupit, vit i ketchupit. Po ju e keni parë pra unë unë e di gjithë këtë gjë se unë jam brenda kësaj bote. Ëh. Ah, Normalisht modës dhe botës së stilimit dhe të veshjeve dhe gjë. Po pse që është? Megjithatë njeriu vishet si si ndihet, kështu që. Është jo, po jam do të them që e njoh e njoh mirë këtë botë, mund të flas pafund sepse mm. kam parë filmin mm. Djalli vishet me Prada. Se në fund fare ajo iku, donte tiganin aty, po tigani kishte ikur në Boston. Kishte gjetur kishte gjetur punë. Keni parasysh kishte një shok kuzhinier që mm -hmm. përfundimisht e la ai po. se. Po. po. Kjo s'mbaj më. E po. E, ta bëjnë modë këta. Ndodh në jetë. Po ajo është vajzë shumë simpatike Anne Hathaway, kështu që shumë e pëlqyeshme. Mm. Kështu që e, sepse vendosin këta pra, vendosin njerëzit si ajo në film se çfarë është ngjyra. Tan. Për shembull, nuk e di se si mblidhen, kështu kanë ndonjë kështu ose e hedhin zare. Edhe janë zare kështu me ngjyra, faqet janë ngjyra të ndryshme, bie, për e ke vërtet. Çfarë ngjyre do bjerë këtë vit. Çiklamin kjo, mm. edhe thonë ata. Edhe ti e di pastaj, se hyn në dyqan edhe e shikon që dominon që shfaqet në artikuj të ndryshëm. Po mos më pyesni. Hey, çfarë bëhet një herë? Ë, mirë pastaj ç'të domethënë. Është ftohtë sot në mëngjes. Sot ishte tmerr. Po. Ishte ishte ftohtë me biçikletë. Dje ishte më shumë. Edhe tmerr nuk mund të themi se jo. do ketë edhe më tmerr në ditët në vazhdim. Po avashti. Po themi ideja po e po flasim për sot. E thua kështu si magjistricë apo e thua thjesht si olt? Po jo mo, thjesht si Olta, duke parashikuar që po vjen. Si magjistricë do e kisha bërë ngrohtë tani. Okej. Atëherë meqë ti ishe uh, kureshtar për të ditur ngjyrën e këtij viti që ka e gjelbërta. Ah, e gjete. Po. Po ku e gjete? Mm. Mjafton një Ka një këngë, e kam pa tallje, ku e gjete? Po, po, po. Ka një këngë. Pak nuk kështu thuhet, po. Aha. Viti 2017. Ku është burimi? Çfarë është burimi? Ëh, mm. një ndër faqet karakterizohet nga ngjyra e gjelbër. Po se janë disa, kështu që e kontrollova në të treja është. Domethënë është e gjelbërt e gjelbërt e gjelbërt. Po. Po çfarë e gjelbërte? Se e gjelbërta pastaj. Se duhet ta kombinosh, që nuk është një. Ah, okay, domethënë e gjelbërta në përgjithësi. Po. E gjelbërta e barit pra. E e gjelbërta e lopës apo. Po ka e gjelbër e gjelbërta e lopës. Fillon që nga mentja kam përshtypjen unë. Po, ka disa. Me dhe mund e gjelbërta në përgjithësi, është kombinimi i tyre. Okej. Viti i ri bëka qejf domethënë me pemën me të mm. gjitha qenka fiks këtë vit. Kjo ndryshimi klimaterik për të cilin flasim vazhdimisht, ngritja e temperaturave të planetit etj etj etj. Po. Nuk ka ndikim vetëm tek uh, moti dhe klima, Por, oqeanet etj etj. Edhe tek shëndeti i njeriut. oh, Edhe ndikimi është negativ. Shkencëtarët patën parashikuar që ngritja me 2 gradë e temperaturës së gjithë planetit do ndikonte mes tjerave edhe njeriun vetë si shëndet. Mm -hmm. Por tani janë duke parë konkretisht dëme tek njeriu, jo thjesht parashikime për të ardhmen. Sepse më shumë se kurrë lexova 167 milion njerëz vitin e kaluar. Ëh, mm. uh, janë ekspozuar ndaj temperaturave shumë të nxehta për herë të parë se nuk ka qenë në ato vende ku jetojnë këta njerëz, 167 mhm. milionë. Për herë të parë këta kanë përjetuar temperatura shumë të nxehta. Po kjo po- do të thotë që nuk është mirë për ta pra. Jo sigurisht, po. S'janë të mësuar. Ne i kemi parë vetë domethënë se si ndodh që janë këto ditët e nxehta nxehta që shpeshtohen dhe pastaj gjyshërit bëhen të sepse ndikon tek sëmundjet e zemrës, mm. ndikon tek sëmundjet e mëlçisë, nuk është thjesht Pra e bën shumë të vështirë, nuk është thjesht parehati vapa. Është e rrezikshme për shëndetin. Edhe kështu që këto ndryshimet klimaterike, domethënë. Do të thotë që ne jemi vetë njerëzit janë vetë për ata që shkatërrojmë planetin dhe vetveten. Mm. Shumë shumë zym zymjes. Njerëzit janë ata që do ta bëjmë kështu censurë. Shkatërrojmë po... planetin dhe pip. Vet vetën. Vet vetën është fjalë pra mish. Olta hami Olta. Mira. E ke të ftohtë motin sot? Të ftohtë e kam. Gosa un them, ti na frymëzon njëri. Mhm. Mm Olta na i jep edhe motin edhe shkojmë në muzikë. Ti japim një dikan Olta, sa lexojmë tigan. Atëherë po. duke qenë se është fillimi i muajit. Si ishte ajo? Te djalli vishet me Prada. Ja, okay, po. prapë atje ti. Natyrisht jeri. Jepi jeri. Atëherë shprehja që kam zgjedhur për sot është nga Sofokliu, dhe është kjo. Një fjalë na çliron nga të gjitha barrat dhe dhimbjet e jetës. Ajo fjalë është dashuria. Uh, mm -hmm. shkurtër e saktë. Mm -hmm. Nuk ka, nuk të komplikon kështu dihet. Në... Një një tetor. Po bie në shenjë direkt. Po. Okej, okay, eh, jepi edhe një herë një fillim nëntor. Një nëntor, po. Mm -hmm. Një nëntor. Eh, Atëherë. Jam duke menduar tetorin akoma. Një fjalë na çliron nga të gjitha barrat dhe dhimbjet e jetës. Mm -hmm. Ajo fjalë është dashuria. Ajo fjalë është dashuria. Megjithëse pra ne dimë që filozofët në përgjithësi tërhiqeshin tek vetvetja, apo prap përpara dashurisë Altini. Është... Tani ai diçka ka ditur se Sofokliu e ke parasysh. Po, natyrisht. Në rininë e tij dhe ai si gjithë tjerët. Tash imagjino tash rininë e tij Sofokliu. Po, ka qenë një këngë atë kohë në Greqinë e lashtë. Në hit parade. Po. Numër 1, Digidom, Digidom. Por uh, por shikon ka ka diçka që duhet të thënë se. Sofokliu ka qenë i famshëm, duhet të ketë qenë i famshëm apo jo? Po, po, natyrisht pra, ka qenë si Shkroi ato gjërat e bukura. Ka qenë në rangun mm. e këtyre, Platoni, Euripidi. Po pra, dramaturg. Po. Ka disa drama. Elektrën e ka shkruar Sofokliu kam përshtypjen. Po. Tam. Ëh, mos gaboj. Njëri nga këta domethën. Ky ishte njëri nga këta, po unë dua e kam tek kjo. Që në atë kohë kur ecte ky rrugës, ishte si Për shembull Mick Jagger i kohës vet? Po, fiks. Apo si një, ku di unë tani, një kompozitor i famshëm, një Mendoj që ka qenë si Mick Jagger. Si ishte Verdi për shembull në se ai ishte muzika, po ky ishte tek teatri. Po normal, që ka qenë shumë i njohur. Shumë i njohur. Dhe çfarë bënin atë kohë? Kur dikush ishte shumë i njohur. Digidon, digidon. Ishte për shembull këtu nga këto? Është ajo kënga e Bon Jovi që hapin derën këto dhe i kanë fusin goca, e ke parasysh? Që është një linjë e gjatë e hotelit. Në video. Tani këtë nuk e kishin në video. Në atë, në atë kohë nuk besoj të ekzistonte. U hidheshin, u hidheshin vajzat këtyre të famshmëve të Greqisë lashtë, Sofokliut. Thoshte, ti plako do mbahesh mend. Do flasin për ty. Vajza që punojnë në radio do të recitojnë. Ça tha, ça tha dhe një herë? Një fjalë na çliron nga të gjitha barrat dhe dhimbjet e jetës. Po pra, ajo fjalë është dashuria. Dhe e kupton që këto këto gra kishin kishin një stimul, do ta them, një motiv. Absolutisht. Që po. të ishin pranë tij, sepse ky do të mbahet mend 3000 vjet më vonë. Ndoshta 4000 vjet më vonë se e kupton, ne do kalojmë por Sofokliu. do mbetet. Do mbetet. Edhe një vajzë tjetër 1000 vjet më vonë do mm -hmm. citojnë Në klubin e mëngjesit po. Në, nuk e di se ça do quhet në atë kohë Por një gjë është e saktë, ajo që Sofokliu ka thënë. Kështu që prapandaj po them. Merre në kontekst dhe kuptoje. Ka qenë shumë i famshëm. Mor plak. Emër. Kthehemi pas fan klubin e mëngjesit kënga motin. Oh, po më fal. Oh, se më. Po çe doni atë. Po tani do të jo, jo, jo, jo, ma di ishte për gati se po po shkëlqente për motin. Më duket sikur e pa shikoj. Vërtet? Po, jepi. 2 grad në këto momente, 19 do jetë maksimalja për sot dhe asnjë shans nuk kemi për shi, vetëm diell. Faleminderit, Alta. Ju lutem. Mirëmëngjes të gjithve, mirë se keni ardhur te Klubi i mëngjesit 7.21 minuta në këto çaste Mirëmëngjes të gjithve Ju po dëgjoni radion Club FM në 104 Ka pasur uh, lajme Nga këto që quhen breaking mm -hmm. Në New York Një sulm terrorist i cili Siç është shpallur tani në mediat është i marrë përsipër nga ISIS I cili kalon U aludua që dje në fakt Një gjeti jo Po mm. Ka ndodhur rreth orës 3 Të pasdites me orën e Manhattanit kur një 29 vjeçar në një kamion të marrë me qira mm -hmm. ka ngarë mbi shtegun e biçikletave pranë uh, World Trade Center në Manhattanin jugor, në pjesën jugore të ishullit të Manhattanit, në qendër atje. Dhe ka vrarë Gati ka vrarë 8 vetë, janë 12 të tjerë që janë të plagosur. Dhe siç është quajtur që në fillim ka qenë një sulm terrorist. Ky personi ka Nuk e di nëse ka dalë emri i tij, por është, ah, po. Është nga Uzbekistani në Azinë Qendrore. Mhm. Mm Quhet Seifullah. Po e shqiproj pak. Sepse ajo është një varieti, vari, ë, një variacion i Seifullahit. Mhm. Mm Habib Ulaevic. Saipov. Me tre emra, Saipov është i treti. Mhm. Mm Seifullah Habib Ulaevic Saipov. Uzbekistan, 29 vjeç. 8 vrarë. Mbi shtegun e biçikletave. Edhe ka tmerruar dynjanë aty Në Manhattan Tjetër nga këto sulme që Janë përsëritur tani Nga Nisa në Francë mm. Në atë Promenade des Anglais atje ku dalin gjithë njerëzit kur shëtisin. Kishim në Londër mbi urën e famshme kur morën e nxorën kamionin në trotuar. Mhm. Mm Ëm uh, ndodhi në Barcelonë me tjetër kamion në atë shëtitoren tjetër aty. Dhe e njëjta gjë. Domethënë përsëritet si skemë, si taktikë, si teknikë e të vrarit po. njerëzve, pra merr një kamion të madh, diçka që vështirë të ndalet, qoftë edhe derisa të të bëjnë shoshë me plumba. Këtë e kanë plagosur policët në Manhattan dhe e kanë marrë të gjallë. Kështu që e kanë e kanë kapur për ta bërë të flasë. Ndoshta. Por siç e ka quajtur edhe Bill de Blasio që është kryetari i bashkisë në Manhattan, ishte një akt terrori, një akt veçanërisht frikacak terrori, uh, i cili shënonte ose shënjestronte uh, civilë të pafajshëm dhe njerëz të cilët thjesht ndiqnin jetën e tyre që s'kishin asnjë ide se ç'po mhm. ndodhte. Që është edhe çfarë e bën e ke parasysh? Absurd këtë gjë, se ata njerëzit që vriten as e marrin vesh se pse as kanë të bëjnë nuk kanë ndonjë arsye. Drejtpërdrejt, po mund ti, po po mund të bësh nga këto teoritë idiote të gjithëpërfshirjes që thua që mm. Edhe ky dhe ai në mënyrën e tyre, në heshtjen e tyre, ku di unë se po, çfarë, po. Shikoj për mendimin tim nuk ka nevojë për justifikime në këtë rast. Gjepura. Ëh. Mm. Ehm. Kështu që kjo është çfarë ka ndodhur në New York edhe lajmi kryesor. Kam përshtypjen unë për për mediat amerikane dhe të tjera. Sot, siç ndodh. Ne do të kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, këto janë të fundit. 7:25 minuta miq të dashur. Fëmijët me sindromën Down kanë nevojë për mbështetjen tonë. Çdo ditë me dhjetëra fëmijë në Fondacionin Down Syndrome Albania marrin shërbimet e domosdoshme terapeutike. Të besojmë në potencialin dhe të ardhmen e tyre, të mbështesim zhvillimin e tyre. Vetëm falë dhurimeve tona, Fondacioni Down Syndrome Albania do të mund të vazhdojë ofrimin e shërbimeve terapeutike.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 Okej, okay. Lori, ky është momenti. Anagrama në klubin e mëngjesit. Është njëri që blen nga këto. Hë. Ndërrove mendje. Po. Ndërrove mendje. Ajo jo, ja, ja, ja, të parën. Tani ndërroj mendje. Po se tani e pashë jo, jo. shkruajtur. Okej, okej, se po e ndërtojmë këtë. Pra, shkon dikush. Mhm. për të blerë nga këto biletat e fatit. Po. Tam. Që gërvishten apo diçka e tillë. Ëh. Mm -hmm. mm. Dhe ka të ndryshme. Ka për shembull njëra që thotë uh, Susam hapu, edhe duhet ta gërvishtësh Susamin nëse hapet fiton. Ëh. Mm -hmm. Tjetra që quhet uh, Thesare nën det. Interesante. Tjetra quhet Bingo. Po. Nuk don ka. Thjesht. Po. Bingo. Bingo. Edhe edhe ky shkon atje dhe i thotë uh, Më jep një nga ato Bingo, më jep. Atëherë. Mm. Tash ka thirrur ndonjëri prej jush ndonjëherë bingo. Unë jo për vete. Po linja. jo, po kemi dëgjuar shpesh. S'e di edhe mund të kemi. Po, si fjalë kemi po. dëgjuar, po. po. Mund ta kemi thënë për shkak. Unë kam unë kam qenë bingo vetëm kam përshtypjen vetëm një herë. Mm. Ka qenë një bingo dikur ku dikur ka qenë një kinema. Që quhej kinema 17 Nëntori. Okej. Okay. Nuk e di se ç'i ndodhi asaj kinemas. E, u transformua në bingo. Mm. Nuk dihet jo. Por uh, jo, në kohën kur kam hyrë unë, duhet të ketë qenë viti 96. 96, po nga fundi kështu, diçka e tillë. Atje ishte bingo, ishte një bingo e madhe, mm -hmm. e mhm. njohur, po unë nuk e kisha, ca shokë më morën pastaj nga klasa. Edhe kam përshtypjen që unë kapa bingo, por nuk e kisha mësuar lojën siç duhet. Apo linjë, apo diçka e tillë. Edhe nuk thirra. Ej, se s'e kisha kuptuar, domethënë që po, po do të thërrasësh, po. Do të thërrasësh bingo, po s'fole nuk ndalon. Nuk ndalon, vazhdon thërret një gogël tjetër. Po, dhe si kisha, e ke bërë kështu. 14-ta. Edhe u bëra kështu. Mund të kishte qenë një ditë kështu ah, e lavdishme që hera e parë edhe po, pra. shkon edhe ka bingo por. Ta kishe mbajt mend. Iku. Duket sikur ishin 40000 lekë. Oh, po, që na shkoi po. shumë, po. Ka të shumë shumë. Diçka e tillë, mund të mund të bëja me ato. Çdo kisha bërë, do kisha hap një biznes, ndoshta kisha. Ku do të thosh? Me me kusurin do qera si shumë. Po, po. Pale se ku do ishe sot. Kush e di? Jeta krejt tjetër. Po ja, kjo është, për një bingo. Mund të ishte duke punuar për Blendi FM. Ja, s'e besoj që të bëjë Blendi FM. Jo. Po Blendi FM. Do të thashë më lart. Në emër tjetër besoj. Bingo mjep. Të rëndë bingo pra. 0692070222 dhe dhe dhe kjo është e po, bukur. Ka qenë një gjë tjetër që ishte e bukur lidhur me bingo. Mm. Që Në atë kohë largohem unë shkoj në Amerikë. Tam, dhe mësoj që në Amerikë bingoja ishte një lojë që e luanin plakat oh. në bodrumet e kishave, që janë oh. në bodrumet e kishave. Bodrumet e kishave janë mm. zakonisht vende mm. sociale ku mm. ta që shkojnë, domethënë komuniteti, këta të kishës, domethënë shkojnë edhe socializohen mirë. Bëjnë, bëjnë, po i hapin për pleq, në mënyrë që pleqtë shkojnë dhe të luajnë. Mm -hmm. Të rrinë me njëri tjetrin, të kalojnë kohën, kalojnë kohën, thyejnë vetminë. Pam. Kështu që kishat janë shumë të hapura për dhe luajnë bingo. Duket se s'luajnë për para, luajnë thjesht për qejf domethënë, si e kanë mhm. kështu. Mm -hmm. Po s'paskan motivacion fare. Por e kupton? Këtu ishte një lojë popullore, çunat iknin nga gjimnazi, lenin klasën, futeshin bingo. Aty bingo nuk futeshe po mos ishe 80 vjeç. E thosh që ne lujm bingo ishte pak të vindësor pasaj se Bingo. Se do thotë ai kurse ne këtu në Amerikë spathia. Spathi të rinjtë vetëm spathi. Po se din. Në përcela në cepa shkolla ashtu te fundi klasë spathi. Cit svaj, cit svaj, cit svaj. Për çfarë? Kështu. Ehm. Kjo është anagrama. Nëse e zgjidhni na e shkruani mbrapsht, kur të kthehemi do kemi edhe pyetje nga aktualiteti, do të shikojmë uh, sa të vëmendshëm keni qenë nga lajmet që kanë ngjar rreth e rrotull. Çfarë dëgjojmë tani? Mjeshtri i muzikës Rob Thomas. Oh, Rob Thomas. Oh, Lonely no more. Është uh, super këngëtar miq të dashur. Nga Matchbox 20 dikur. Dhe si pyetja e parë nga aktualiteti do të ketë të bëjë me se si ka shkuar Champions Liga. Dje. Na marrtë të ligat. Në të sporti. Urdhëro? Champions League. Na marrtë të ligat. Na marrtë Champions po. League është uh, segmenti po. Atëherë. Pyetja është kjo. Mund të bëjmë një kështu? Amë Loro kush ishte? Ë Cila? E di, po më ngatërrohet tani. E di por më ngatërrohet tani. Asa Duket se Refreni e ke i parë ndeshjen. jetës sonë Unë e di por më ngatërrohet tani Përgjigjen ta jap më vonë Tarararararara, tarararararara, Sa e bukur. tarara. Melodia Mos më është- ndërprit Tararara. A po e regjistrojmë këtë? Jo, e kemi të ruajtur, mos ki merak se, është në regjistrim, po mund ta ndërpresim Një nëntor zonja zotërinj. Wow, dhe është një erdhi vjeshta, bukur, ka po. nisur bukur. Ka nisur bukur ky nëntor. Tamam si tetori që mbaj mend. Kaloi para tij. A mos është momenti? Ah. Nuk e di, ama mbase bëj gabim, është ajo kënga nëntori. Apo. Nuk e di këtë këngë, si është kjo? Kush e këndon? Është ajo goca. E Jusit. Jo, jo. A jo November. Shqiptare. Po ka dhe version anglisht. Ç'është kjo nëntori? Nëntori. Arilena thua? Ë ama, po po. E ha. Arilena Nëntori. Mm. E do kështu apo e do remix plak si e do ti? Ta vë remixin po. Remix e zon prezant. Okej, dakord, do ta vë remix për ty. Jeri po na tregon dhe histori të vogël, Jeri Jeri. Go Jeri. Ti shpesh herë na bën pyetje të çuditshme, sa e njohim kolegun, por po, sot e kemi pra, ça i ke këtë me kemi pra me këmbë. Ishte shky. Po po. E kam vënë. Pyetja më nga që të bëj vazhdimisht pyetje të çuditshme. Por këtë gjë mhm. e ka mhm. bërë edhe një mësuese në Amerikë, emri nuk emrat nuk bëhen të ditur, por ajo ka bërë një test të vogël me fëmijët e vegjël dhe një ndër pyetjet e testit ishte a do të preferoje të ishe në një ishull krejt i vetëm? Pra i ka vënë në dilemë, siç po, vëmë neve. Siç vëmë mm. Okej, sa e njohim kolegun, mhm. po. Mm. Pra a do të preferoje të ishe në një ishull krejt mm. i vetëm apo me një person që urren? A e kemi bërë ne këtë? Po e kemi bërë ne si po. pyetje. Po. Dhe në fakt një djalë i vogël i ka kthyer përgjigje dhe përgjigja është kjo. Do të preferoja që të isha në një ishull me dikë që urrej. Kështu që do kem dikë për ta ngrënë. Është shumë mirë. Bravo. Ne s'na kishte shkuar në mendje. Që ta, domethënë, ta vrasë ta, ta hajë, ta, shumë praktik, shumë praktik ky djalë. Normal është që do hajë. Na bëhet president një ditë. Mirë. Faleminderit. po ti pse s'të ka shkuar në mend t'i përgjigjesh kështu? Jo, kam përshtypjen edhe ty të është bërë kjo pyetje. Po, dhe e mbaj mend se përgjigja ime ishte do të qëndroja me njerëz që nuk i duroja dot në jetën mhm e mhm. përditshme, por jo me arsyen për t'i ngrënë. Fatmirësisht, nuk ha mish, kështu që i shpëtoj kësaj pjese. Mirë, po ti ndërkohë mund të urresh zarzavate të ndryshme, mund të urresh frutat mm. dhe t'i hash ato. Tam. Po. Meqenëse ai e lidh me urrejtjen, po. Jeni gati për një fjalëkalim? Zonja, gati! Okay, provojmë. Zonja dhe zotërinj. Kush do të luajë njëherë? Kush do që të jetë uh, Dje, Lori, kemi dhe nëse kush do të jetë marrës me të të palqe? Të hënën fituam ne jemi një me një. Unë dua të jem dhënësi. Një me një këtë javë, po? Deri tash një me një. Një me një këtë javë, vajzat janë, janë kanë marrë kthesën si thua. E po, për çunat mund të jetë një ditë e mbarë. Kanë inercinë, e kuptoj, mund të jetë. Ka po. marrë kthesën. E vërtetë, e vërtetë, mund të ketë qenë vetëm një e martë. Uh, humbëm prapë dje vajzat. Jo, jo, humbët ju dje. Dje jo, humbët ju. Ju ishit zero dje. Dje ne, zero. Po. Ju barazuan dje, domethënë dje jo, humbët, barazuan vajzat po. Si më barazuan vajzat? Filluat ju, fituat të hënën po. dhe të martën fituan gocat. Po. Kështu që jeni një me një, sot është e mërkurë. Kemi dëshmitar Lori. e po mirë, domethënë kjo zgjat gjithë javën, bëj si mini kampionat. Po më çudit kjo. E keni bërë mini kampionat. Kampionat. Po. Keni humbur denjësisht dje. Kush ishte fjala që humbëm? Ju keni humbur dy fjalë dje. Të thuash Katani tani më fal ku do të shkojë ai ide shumë e sofistikuar ajo. Katani direkt. Mirë sa i kujtuam. Plus që është dy fjalë Tano Karidi. Duhet të jetë vetëm një fjalë. Ne nda mam fjalë të lehta sepse Lori do të fitojë patjetër. Nëse të vështirat i gjejnë gocat vetëm. Atëherë, luajn uh, për momentin miq të dashur uh, Katani dhe Silvia Konti. Silvia Konti. Konti. Nga ana tjetër janë uh, Esteri këtu dhe Tano Karidi. Atëherë, në fjalëkalim, ju mund të luani duke shkruar fjalën që mendoni se këta miqtë e mi janë duke i dhënë njëri-tjetrit. Nëse ju i bini në të para Nuk e di se kush ka fituar, po do të shikojmë edhe se mhm. mos uh, dikush prej jush ka ardhur shpejt me mesazhin e parë. Jo, më kanë thënë kallëzim. Kallëzim. Ah, ah, ah, sinonim, mirë. Mm -hmm. Mirë kanë luajtur. Mirë kanë luajtur, por jo. Do bëjmë fjalën e dytë tani, nuk do jetë aq e lehtë sa e para. Kuptoj. Do shikojmë uh, Jo, jo tani do jetë dhënësja. Po, po. Atëherë lexoje këtu. Okej. Dhe fillojnë çunat. Oh my god. Le të shohim çfarë bëhet tani. Ai prej jush që është në dëgjim që e gjen i pari ka përfituar dy bileta për në Cineplex edhe ia vlejnë sepse Lorit i duhet kohë për ta lexuar. Janë dy fjalë, po ju ndihmoj janë dy fjalë, por që formojnë Një kuptim. Go Lori. Le të shohim. Lori i pari jepi. Dru. Dru. Dru. Bar. Bar. Mm -mm. E pasaktë. Kujdes. I pagdhendur. I pagdhendur. Pem. Pem. Pem. Pem. Dru. Dru, i eh, pagdhendur, pem. E pa përpunuar? E pa përpunuar, e pasaktë. Mm, mm. E di që jam gati, jam afër por s'po e gjej. Je afër, je afër. Je 8 km afër. Çfarë është thënë deri tani më fal? Dru, dru i pagdhendur, pem. Pem. Pem. Ah, ahu. Ahu. Ahu. Jo, e lidha me pem me Lorin. A, mi Olta. Ahu. S'më vjen asgjë. Ama jemi shumë pra, afër. Dru i pagdhendur, pemë, ahu, sharje, i trashë. E ke gjetur çfarë? Çfarë i thuhet dikujt kështu? Hmm. Po pra po, i thuhet diçka po. Lori. E ka Lori, po. Kunj, kunj, kunj. Trung. Kunj. Ah, oh, s'dëgjoj fare. Ja. Sigur e the, sigur se the atë kunj, okay. Trung. E kisha që shparë më E di, di domethënë dhe Nuk di ç'të them atë, është si u dërzo E ke të mundur, e ke të mundur E ke të mundur A i përsërit dhe një herë të lutem Dru i pagdhendur, pem, ahu, mm -hmm. sharje, i trashë, kunj Ha Ça është fjala Jeri? Kjo është e sigurt që është me dy fjalë? Me dy fjalë është, po Lori dhe një herë, atëherë kemi dru i pagdhendur, pem, ahu, sharje, i trashë, kunj, gdhë Mmm Po pra po, jep një hmm. futja një kot por s'do të them atë që kam kot. Hip hip hip, po kapim po ngatërroj. Futja një kot. Tani të kapim këtë këtë moment. Ë, Altin është Dy fjalë. Rrethim. Po pra, rrethim. Hu gardhi. Hu gardhi. Ai që meriton. Ishin të lehta, ishin të lehta se po të ishin të vështira. Rrethim. Jo, jo, këtë këtë e keni gjetur. Fjala ishte hu gardhi. E ka vëçi. Dy fjalë. Hu gardhi, dru i pagdhendur pemë ahu sharje i trashë kunj. Ka qenë thjesht një ditë. Rrethim ishte shumë e mirë. Bravo Tini, bravo. Rrethim ishte. Kemi pas pak klubin e mëngjesit ishte dashur e kapëm. E kape, bravo. 757 është një këngë plot para lajmeve, kthehemi pas tyre ne këtu sërish në klubin e mëngjesit. Free, free to be myself. Free to need some time. Free to need some help. So I'm reaching baby. I Dëgjojeni pak. Po, është mbartur nga dje. Mhm. Mm mhm. Biri ti ti. Këta cilindra kryejnë funksionet e uljes, ngritjes dhe të makinës shirëse. Edhe një herë tjetër të lutem, edhe një herë. Dgjoni pak, flitet për cilindra që bëjnë tre funksione tek makina shirëse, cilat janë këto tre funksione? Dy, ai zotria i përmend, në tretin Altini e ka fshirë, mhm. ju duhet ta gjeni. Këta cilindra kryejnë funksionet e uljes, ngritjes dhe të makinës shirëse. Makinës shirëse. Shirëse, kujdes me sh. Kujdes. 0692070222 çfarë fiton kush e gjen? Si fillim një orë nga Premium Watches. Një orë nga Premium Watches zonja e zotërinj. Një orë nga Premium Watches për atë që do vi i pari dhe e gjen se çfarë është funksioni i tretë që këta pistona i bëjnë makinës shirëse. You know that I'm a Jamaican. Kemi Eldin në linjë. Mirëmëngjes Eldi. Mirëmëngjes Eldi. Me, me të reja kam uh, Hello. kam marr vesh. Para thuaj pak, çfarë do? Me të reja është uh, është krijuar një kompani, pra ishim dy partner, Classic Taxi dhe Euro Taxi, është krijuar, domethënë është krijuar një e vetme Euro Taxi. Po po, un jam mm. ne, domethënë jemi shkrirë në një të vetme që quhet uh, hmm. uh, Eurotaxi, mm -hmm. është shërbimi 24 orë, numrat e telefonit 24 23 55 24 55. Është gjithmonë kontakti në aeroport, janë të gjitha çmimet 1500 lekë për brenda për brenda është me taksimetër, Të gjitha lëvizjet janë të kontrolluara, të monitoruara, kështu që është shërbimi më i mirë në Tiranë për momentin mm. Euro Taxi 23 55 ai. Ah, bravo, bravo, më pëlqen sepse ka frymën e Europës. Është po. vërtet. Monedha. Ja, si koncerti himni, himni, himni. Patjetër Blendi, për momentin situata paraqitet me trafik, në një përmbledhje në akset kryesore, për momentin rruga e Durrësit paraqitet fluks i rënduar trafiku, vetëm kryqëzimi i parë nga autostrada drejt Shqiponjës, më pas ka reduktim trafiku drejt kryqëzimit tek rrethrrotullimi Zogu i Zi dhe pjesa tjetër drejt qendrës është e kalueshme. Kemi rrugën e Elbasanit është me trafik të rënduar, nga Liceu Artistik ose rruga Ismail Qemali, deri tek bulevardi Bajram Curri ose deri tek kryqëzimi i rrugës së Elbasanit. Përmend rrugën e Kavajës, qendër Kombinat, kalohet pa probleme të gjitha kryqëzimet, përmendim gjitha kryqëzimet, qendër, 21 Dhjetori, ish parku i autobuzave, pallati me shigjeta dhe drejt Kombinatit, qarkullohet pa probleme. Unaza e sipërme nuk ka trafik, rruga Bardhyl, deri tek kryqëzimi rrugën në gjatërësim është i kalueshëm, ka fluks të rënduar bulevardi Jean d'Arc, nga Ministria e Jashtme deri te kryqëzimi me rrugën e Elbasanit është problematike në fakt, nga Ministria e Mjedisit është i rënduar deri tek kryqëzimi i rrugës së Elbasanit. Pjesa tjetër, zona e Tiranës së Re qarkullohet pa probleme. Sheshi Wilson jam i parkuar Blendi, shikoj normalitet në gjitha devijimet, dëshmorët e katër shkurtit, nga diga drejt Sheshit Wilson e kalueshme, ka fluks pak të rënduar rruga Sami Frashëri, Në sheshin Wilson shikoj që ka lëvizje me trafik deri te ura e drejtorisë së policisë dhe rruga Sulejman Delvina Vasil Shanto janë të kalueshme. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit. Është Eldi miq të dashur i cili na informon mbi trafikun, histori të jashtëzakonshme trafiku. Hey. Ehm um, Po lexoj një histori nga Pakistani, me thënë të drejtën që Mm, është e bukur apo? Është e denjë për një telenovelë.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 numri i viktimave Mbasi një person me emrin Saifullah Saipov nga Uzbekistani ka marrë një kamion me qira dhe ka e ka ngjitur atë mbi korsitë ku vraponin njerëz dhe ngisnin biçikleta në një segment në Manhattanin jugor. Pranë vendit ku dikur ishte qendra botërore e tregtisë ose dy kullat e famshme siç mm. njiheshin kulla 1 dhe 2. Ëm um, mësojnë uh, më shumë tani mediat mbi identitetet e këtyre njerëzve sipas Ministrisë së Jashtme Argjentinase 5 nga njerëzit që kanë humbur jetën ishin shtetas argjentinas. Ëm uh, janë përmendur dhe emrat e tyre këtu. Si duket kanë qenë turistë në New York. Njëri nga tetë të vrarët. Mhm. Mm është një person me kombësi belge. Siç thotë uh, zëvendësministri i punëve të jashtme i Belgjikës në Twitter. Kështu që janë 6 nga 8 të vrarët në këtë sulm janë uh, shtetas të huaj vizitorë me sa duket në Manhattan apo diçka e tillë. Ëh. Mm -hmm. që kanë humbur jetën. Ka qenë uh, një sulm që ka ndodhur në orën 3 të pasdites. Dhe i pari në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me këtë stil të të marrit të një kamioni dhe të shkelurit të viktimave të pafajshme që s'kan as mendjen, as idenë se çfarë po ndodh në ato momente. Shumë shumë e ftohtë. Edhe boshe. Ka dalë nga operacioni personi që ka kryer këtë, ky Saipovi. Mhm. Mm Policia ka mundur të flasë me të para se të hynte në operacion, nuk dihet nëse ka treguar diçka, por uh, sulmi atribuohet ISIS-it. Si sulm dhe tani ai është uh, i dalë nga operacioni, po merr veten sepse uh, policia e plagosi dhe e kapi të gjallë. Dhe ideja është që ai të tregojë mbi lidhjet e tij. Dhe se me kë ka bashkëpunuar për këtë sulm. Prandaj kanë dashur të flasin me të. Zoti Trump nga ana tjetër ka kërkuar verifikim ekstrem nga ana e Shteteve të Bashkuara të të gjithë emigrantëve. Mm -hmm. Sepse kjo do të luajë në të dy anët, ta kesh parasysh si. Si kartë. Po normal. Ai ka thënë nuk ka kohë për të qenë uh, politikisht korrekt, verifikim eks, ekstrem i të gjithë emigrantëve. Kush është emigrant? Ëh, mm. uh, por kjo është akoma në Twitter, domethënë nuk është uh, kristalizuar se si do të funksionojë në, mm -hmm. në në realitet, se si do të uh, mishërohet si thirrje. Gjithsesi, të kalojmë pak uh, tek një histori që kishim uh, kishim përmendur pak më parë këtu. Historia e një vajze 21 vjeçare nga Pakistani, e cila është tani e arrestuar dhe e akuzuar për vrasje. Mhm. Mm të të paktën 15 vetëve. E tmerrshme. Uh, duke dashur të helmojë të shoqin Kjo ka helmuar 15 njerëz. Pa dashje domethënë. Më shumë se aq në fakt, se 12 të tjerë janë janë rëndë në spital dhe këto familje në Pakistan janë shumë nga 27 mm. veta. Janë të mëdha. 15 të vrarë dhe 12 të plagosur në rastin e kësaj. E tmerrshme. Sulm terrorist me dhallë, ka qenë me thënë të drejtën. Në fakt e bëri gabimisht, ëh, se nuk jo, ishte nuk ka dashur, nuk ka dashur. Familja. Historia e kësaj është kjo ishte e dashuruar me një kushërinë e saj. Oh, po. Ndoshta të mm. dhjetin, do sa, ku di unë se sa. Por uh, familja nuk donte dhe e ka martuar me zor me një 25 vjeçar, të cilin kjo nuk donte ta kishte për burrë. Mhm. Mm në bashkëpunim me të dashurin, me atë që donte. Me atë që donte. Mm. Ka vendosur edhe është martuar në shtator, kështu që ka ndodhur tani. Menjëherë nuk ka mhm. nuk ka duruar fare. Ka helmuar qumshtin e tij. I ka hedhur helm. Helm në qumësht. Bashkëshortit. Po. Mm. Edhe i thoshte vazhdimisht pije, pije, pije, pije, por atë qumështi nuk e tërhiqte fare. Edhe ka mbetur qumështi i papir. E jëma e të e këtij djalit, do thot e vjehrra e këtij e kësaj vajzës. Mm -hmm. Ka zënë kos me atë. Ah. Dhe pastaj ka bërë dhallë. Mm -hmm. Dhe ua ka servirur gjithëve edhe ca fëmijëve. Gjithëve, edhe ca fëmijëve. Mes tjerave. Dhe i ka helmuar të tërë. 15 kanë kanë vdekur midis tyre dhe burri. 25 vjeçar ishte burri mm -hmm. i mhm. marrë me zor i kësaj vajzës. Ka humbur jetën se dhallën e pinte. E po tani. Dhe e pinte nga mamaja, nga nusja nuk donte mamit po. po. Por uh, e dinte mami është. Nuk dihet nëse ndonjë nga fëmijët ka humbur jetën, nuk bëhet e qartë. Por që 15 vetë kanë uh, kanë vdekur. Dhe kjo është arrestuar me gjithë t'ëmën Uh, nuk e di pse e kanë marrë dhe t'ëmën e kësaj, po. Saj. Po, me t'ëmën e oh, saj. Po, pse? Edhe ky është arrestuar, ish i dashuri. Ish i dashuri, okay, se ka qenë në bashkëpunim. Po, po prapë i dashuri tani. Se ah. e, mund të thuhet ish burri. Por kshu i ka ndodhur. Po ajo nuk donte, ajo donte helmonte vetëm këtë ka thënë që qumështi është helmuar kur një zhapik ka rënë në qumësht. Mm. Gjë që policia nuk e ka besuar. Po normal. Normal. Jo, policia e mori zhapikun e zhapikun. Po. E piu, si ndodhi gjë. Ku e, po. Kështu që tha. Zhapiku ha ta polici dhe ka fsheh kokën. Oh. Unë ha Zhapiku. Ai ngatërrove këmbën. Zhapiku ha e zoj. Na tregon një histori tjetër. Ndërkohë që Durami dëgjonte. Madje që nga i shishëm pas ka pirë mm. qumësht. Si e luajnë kokën këta? Nuk e vë re ti që e bëjnë shumë. Që nga zhapik qumështi. Shumë keq, shumë keq. Pra, jo gjithmonë një vajzë ka të drejtën që të zgjedhë se me kë do martohet. Mm -hmm. Pak nga historitë e shumta që kemi dëgjuar. Jam i sigurt që ajo nuk është penduar, thotë punë e madhe, le të më shkojë jeta në burg, thotë të paktën nuk ndejta me atë. S'e mora. Atë që s'pi qumshtin. Tani në një farë mënyrë e mori, po. Okej. Okay. Shumë mirë. Ndërkohë, kur të kthehemi këtu në klubin e mëngjesit do të flasim pak se cilat janë uh, sipas një liste të publikuar së fundmi. Mm -hmm. Punët më të mira për ata që kanë lindur në vitet 80 e mbrapa. Gjithsesi Lori e mori si subjekt këtë për skenar, po, vetëm në po, fund fare, domethënë do i lërë gjallë. Po s'ka kuptim. Thjesht do i çoj për spital. Do bëj një zgjidhje Deus ex machina. Po. Ku vjen një Ajo zgjohet nga ëndrra që u avit helmi. U anxhier. Por uh, gjithsesi Kur të kthehemi pra do flasim për 10 punët më të mira për ata që kanë lindur mbas viteve 80 miq të dashur. Është ky brezi i quajtur millennials, mm -hmm. të mijë vjeçarit. Ëh, uh, do shikoni janë uh, janë të çuditshme disa prej tyre deri në gjysmë milioni dollar në vit. Jo, më jo. Po, po. Pas pak Club FM. Like the legend of the phoenix. Huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? rezonancë magnetike të gjirit me 50% ulje dhe ekogjiri, mamografi, vizitë specialisti falas. Kujdesuni tani për një shëndet më të mirë dhe të sigurt. Diagnostikimi në kohë shpëton jetën tuaj. Kontaktoni në 042 35 75 35 dhe lini takimin tuaj. Spitali Amerikan, përqafoje jetën. This is Club FM 100.4. Mirë se keni ardhur, është klubi i mëngjesit në Club FM në 100.4 Çdo mëngjes me ju miq të dashur nga ora 7 deri në orën 10 Tani jemi fiks në mes të programit Ora është 8 e 30 minuta, data 1 nëntor Unë kam përballë Erin, mirëmëngjes Mirëmëngjes Kënaqësi Eri, që të kemi këtu sot Si çdo ditë tjetër Ndërkohë, Okej. Okay. Oh. Okej. Okay. 069 20 70 222 069 20 70 222. Ndërkohë është gjetur edhe anagrama. Wow. Kush e ka gjetur? Gopi e ka thënë Anisa e para 421 i mbaron numri, fiton një nga Premium Watch, një orë. Okej. Okay. Një orë nga Premium Watch, sa po desh ndryshova dhuratën. Po, më jep bingo, më jep bingo. Bingo pje. Ishte Anisa po? Po, Anisa. Anisa të lumtë. Të lumtë. Shumë shumë mirë. Ndërkohë po flisnim pak uh, më parë për Kjo është interesante. Uh, revista US News and World Report është uh, revistë prestigjioze që del një herë në javë dhe ka tema të aktualitetit e tjerë e tjerë, politikës. Mm -hmm. Ka bërë një si t'thuash studim të atyre që janë punët më të mira për të rinjtë. Mm. Për njerëz që kanë lindur mbas vitit 1980 ku merrni jeni ju të gjithë. Po, e vërtetë. Përveç meje. Po ti. Edhe ti për pak. Jam shumë afër por uh, me muaj, por uh, nga 80-ta e mbrapa, mm -hmm. ky brez quhet millennials në anglisht, mijëvjeçarët. Mm -hmm. Sepse ju do të ishit 20 vjeç në, po themi në kur u ndërruan mijëvjeçarët, mm -hmm. hyn 2000. Edhe këto janë punët më të mira për momentin. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ky është trendi pak a shumë edhe në Europë. Flasim për një ekonomi të zhvilluar. Shqipëria ndoshta s'bën pjesë, por ca gjëra lidhen sigurisht. Mm -hmm. Në vendin e 10 është terapeut ter, uh, mas, Tera, masazhator, po, masazhator. Po e them kështu. Terapist. Terapist. Terapist që bën masazhe pra. Po. Mm. Është sepse ka një atë që quajnë balanca midis punës dhe jetës është mbi mesatare. Mhm. Mm të kanë bërë një kanë dashur të bëjnë një balancë, pra të shikojnë se çfarë se të mos të jetë një punë që të ha, të gjallë, se të paguan shumë, po të ha të gjallë. Po, më kupton? Mhm. Mm Stresin e kanë nën mesatare si punë dhe pagesën e ka 38000 mesatarisht e ka 38000 dollar në vit. 38040. Okej, okay. 38000. 38000 dollar në vit. Mm -hmm. Po të mhm. bësh një llogari të vogël, i bie diku tek 3000 dollar në muaj. Mm. Diçka e tillë pra. Po. Ky është shumë mirë. Kjo është rroga e një masazhatori që bën masazhe. Kartograf është dikush tjetër. Ky që bën harta. Hartat, po. Hartat në mm. Google Maps, hartat janë shumë softe tani që përdorin hartat, harta digjitale, njerëzit duan të mm. lëvizin me harta. 61000 dollar në vit. Wow. Do të jam mirë. Në vendin e 9. 61800, po, është në vendin e 9. Ka një balancë të mirë Thotë mesatare, jo, pra balancat jetë punë i ka mesatare, ndërsa masazhatori kishte mbi mesatare. Mbi mesatare. I kishte më të mhm. bravo i qoftë edhe këtë. Megjithatë do të thotë këtu edhe stresin e ka nën nivel, nuk e ka shumë të lartë. Kuptohet se me harta. Ai që shet në vendin e tetë janë ata që shesin siguracione. Po, oh. këta janë pastaj. Siguracione. O oh, zot, nuk e di tani. Siguracione 48000 dollar në vit bëjnë mm. këta mesatarisht. Mm -hmm. Pra më pak se ai tjetri, por e ka balancën midis jetës e ka shumë të lartë dhe punës. Mm -hmm. Sepse nuk të lodh ai shumë. Nuk stresohet fare. Kjo ti i shet këto përmes internetit, çon oferta, çon gjëra kur kap kap, kur s'kap s'kap, e ke parasysh po nuk të të jep dorë të lirë, me sa duket. Mm -hmm. Është mirë. S'po hyj tani në shpjegime se për secilin nga këto ka një shpjegim. Po, kuptoj. Por janë ata që shesin siguracion për shtëpi, siguracion për makina, për siguracion për shëndetin, për shëndetin. Mm -hmm. Kjo duket si një punë e mirë. Është numër 8 për ata të brezave të këtij brezi. Kemi pastaj ë uh, radiologun. Radiologu merr rreth 80000 dollarë në vit, një radiolog. Oh. Dhe ka një ka një stresin e ka të ulët dhe balancën midis jetës e punës e ka mbi mesataren. E ka të mirë. Radiolog. Okay. 80 mijë dollarë në vit. Jo pa qëllim edhe ne kemi zgjedhur të bëjmë radio pra. Po. Po pra. Po, po jo, pikërisht jo, për këtë po, arsye sepse mendoj dhe përkthyesit. Përkthyesit, të dy llojet e përkthyesve, ata që quhen interpreter dhe translators. Mhm. Po. Kanë uh, marrin një rrogë mesatare vjetore rreth 44000 e 200 po, dollarë. Kjo mendoj që prap sado qejfi është po është pak e lodhshme. Kanë balancë jo dhe kanë shumë të lartë. Të lartë kanë edhe këta. Po. Uh, stresin e kanë mesatar sepse mm. ka stres në punën që bën se do mhm. përkthesh në mënyrë korrekte. Por në përgjithësi thonë balanca jetë punë është e mirë, është e lartë, është e mirë. Bravo. Sepse dhe udhtojnë, ke parasysh në për këto po, gjëra. Shohin qytete, bëjnë gjëra. Mhm. Mm Kanë kohë të lirë. Inxhinieri mekanik. Hmm, Inxhinieri oh. mekanik tradicional. Në vendin e 5. Në vendin e 5. Nuk më shkruhet për stres. Nuk flasim për inxhinierat tanë. Një inxhinier mekanik sot e ka rrogën mesatare. 83000 dollarë. 83590. Kështu që ka lek ky. Mbi tet mbi gjysmë po, 83000.6, 83.6. Mm -hmm. 84 ta rrumbullakos. Po. Ëm ehm, uh, një analist i sistemeve kompjuterike në vendin e katërt, 85 800. Ky mm. Mendoj me tani. Keni parasysh që paga nuk është elementi bazë. Ju tregojnë se çka kanë çka kanë pasur si kritere, çfarë u, u vlen këtyre mm. të rinjve më shumë. Mm -hmm. Në vendin e tretë është një zhvillues softuerësh. që bëjnë aplikacione. 98000 mash dollarë në vit. Pastaj kemi një hig, domethënë kjo unë ata që mbajnë pas. Jo, jo, ah. higjiena dentare, higjienë ah. dentare. Dental hygienist është në anglisht, pra higjienist që bë, që bën higjienën e gojës. Po. Heq gurëzat këto. Po. Okej. Okay. 72000 në vit. 72.3. e 970 dollarë rrogë mesatare vjetore. Janë rehat. Si 64000 pra. Okay. Është më ulët se. Po pra, më ulët se tjerë. Është më ulët se ky që bënte software development, ky që bën aplikacione, që kishte 98000, po, po ky është në vendin e tretë. Kam përshtypjen bën një po. software. Mm. Siç duket këta kanë marrë parasysh këto gjërat e tjera. Pra, kjo dentistja E ka 72 në vendin e dytë. Kjo nuk është dentiste, është ndoshta ndihmë higjieniste, ose ndihmëse, po, si pra, si thuhet po. në shqip, nuk e di. Janë këto vajzat që bëjnë uh, pastrim ato që the ti. Po, gjërat. Dhe ajo s'është fare punë e pisët siç thotë Altini. Fare. Olta në fakt. Jo, Altini tha është mrekulli. Ato kanë kushte Olta se me maske, me gjëra, me po, ujë, me gjëra. Se për momentin kanë ikë dritat ka ikë uji. Hajde të të hapim gojën këtu. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit në valët e Club FM-it që ha. Kanë një palë syze roza ata, që kur jo, është po. situata keq, vendosin ato syze. Si kam dëgjuar më shumë ndryshe. Do thotë për shkakun për këto mjekët e kemi parasysh. Po, këto. Do thotë që punë të tjerë. Edhe të bindet edhe të, edhe gjesteve të lëvizjes tënde, kur thua ndalo pra, aty. Bëhet diçka shumë besnike. Po. Të njeh aty në detaje, nuk rrëzohet gjërat. Jo. Ka ka uh, ka balancë vet, ka ekuilibër vet. Po. Që mund ta shtysh për shembull në mënyrë për ta hedhur dhe ai nuk rrëzohet. Mhm. Mm sepse e kundërshton atë dhe pastaj thjesht nuk duhet ta nevrikosësh se jo. kur merr komandat mund edhe të të do të hedhë. Është shumë interesant. Shumë interesant. S'i dihet ç'i thotë sistemi. Po pra, por uh, ajo që është është interesante është që këto gjithë këto gjërat, edhe kjo industria e asaj që quhet inteligjenca artificiale, është tani edhe fusha që paguhet më shumë. Deri nga të gjitha. Pa, po, me paga që po arrin nga 300 deri në 500 mijë dollar në vit. Se bëmë ato neve, thash, mm. masazhatori 38000, mm. ë, ai atje 64000, ky 72, ai tjetri po flasim. Mekanik 83. 83. 83. Por nëse merresh me me inteligjencën artificiale, pagat variojnë nga 300.000 në gjysmë milioni, në 500.000 oh, për po. momentin. Mm. Pse? Sepse janë vetëm rreth 10.000 vetë në gjithë botën që kanë aftësitë për t'u marrë me këtë punë. Mm. Janë shumë pak ata që kanë doktoratura dhe nëse i kanë, i kanë të këtyre viteve të fundit kur kjo inteligjenca artificiale është futur në modë. Tamam. dhe janë pastaj një pjesë tjetër njerëzit që ndoshta nuk kanë aq shumë uh, doktoratura apo po themi shkollim, por që kanë eksperiencë, disa vjet eksperiencë. Janë marrë me këtë punë mm -hmm. tani. Kështu që duke qenë se është shumë e kufizuar, kategoria e njerëzve që mundet ta bëjnë këtë punë, rrogat janë duke shkuar në mënyrë të jashtëzakonshme të larta. Ngjajnë thonë ata me rrogat e sportistëve, madje edhe mënyra se si bëhen kontratat janë të ngjashme me ato të sportistëve, mm -hmm. sepse bën një kontratë për 5 vjet për shembull. Nuk janë se merren në punë, por bën një kontratë 5 vjeçare, pastaj rinovon kontratën. Shikon si kanë shkuar gjërat si Ronaldoja që bën një po. kontratë re dhe ka më e ku di unë se çfarë në këtë mënyrë. Por uh, Kjo është çfarë po paguan sepse ka shumë nevojë tek makinat inteligjente, ato që do të vetëdrejtohen. Ë uh, janë të gjithë këto pajisjet e shtëpisë që komunikojnë tani më me njëra-tjetrën. Mm -hmm. Pra nevoja për pajisje inteligjente, pajisje që mësojnë. Ti e blen, por mbasi e merr në shtëpi, ai mëson shtëpinë tënde për shembull. Një gjë që nuk e programon dhe dot sot, e zëmë, po kush e ka bërë? Por që është në gjendje të mësojë gjëra të reja. Po pra, kështu mëson edhe zakonet e tua, nevojat e mm, tua. Ndjen duket diçka. Sa kështu kompjutra që mësonin vetë, domethënë nga nga fillimi fare, mm -hmm. pa ndihmën e njeriut. Robotët e magazinave, për shembull, mm -hmm. ka tani nëpër magazina që bëjnë ngarkim, shkarkim kur Në fakt pjesa e robotëve e kanë avancuar goxha. Po po, është e njëjta gjë, pra, pra, është inteligjencë artificiale. Kur Amazoni për shembull do të bëjë një dërgesë sepse Olta Është pa qejf. Bëri një porosi në Amazon. Nga Amazoni nuk po. Një një robot atje shkon dhe e merr atë porosin. E bën gati po, për ty. Po bën porosi Olta herës tjetër ai roboti mm. ka një ide se çfarë qejfesh ka Olta po. Fillon ta njohë Oltën më po, shumë se duhet. Aty tek drita çiklamin, e ke vërsur çdo ajo që. A ka mundësi tani? Jo, s'ka problem. Edhe ti sa mirë. Kaq. Nuk thashë të gjitha. Kështu që mësoni, mësoni, mësoni në shkollë. Kemi fituar e s'Olta? Olympiakos Barcelona 0 me 0. 0 me 0 me dashur. Bravo. 205 i mbaron numri Gazi, fiton dy bileta për në Cineplex. Të lumtë Gazi, dy bileta për në Cineplex janë për uh, filmat. E së premtes mbrëma, premierë në Cineplex. Kam pasur klient një deputet, del shpesh në televizor. Hmm? Rrëfehet vajza nga Tirana. Hmm. Mirë se vini në klubin e mëngjesit në Club FM 104 8:52 minuta në këtë momente miq të dashur dhe arkeologët më në fund kanë gjetur çfarë? Largoni fëmijët nga radio, ju lutem. Çfarë? Çfarë? Në largoni fëmijët nga radio, ju lutem. 5 Ikën, ikën. 4 3 2 1 Po ik mërë mistret Pip. Varrin e Plakut të Vitit të Ri Wow Varrin e Santa, Santa Clausit Oh. Po Uh, Në qaj ose fliqen mami. Shën Nikollës, siç njihet ndryshe Shën Nikolla pra është uh, Ose shën Nikolasi. Mhm. Mm që pastaj kthehet në Klaus. Po. Nikolaus, Nikolaus Klaus. Mm -hmm. Po gjithsesi është Shën Nikola në bazë, është mm -hmm. shenjti i cili ishte i njohur për bujarinë e tij, nga i cili buron pastaj edhe legjenda e Santa Clausit Tam. edhe Polit të Veriut e Elfët e të gjitha këto gjëra që vijnë nga pas. Por burimi është një shenjt i vërtetë i cili ka jetuar ë uh, mijëra vjet më parë dhe ka vdekur po qaj, në vitin 343. Por varri i tij ëh mm nuk është Atje ku mendoni? Ku mendoni se ka? Ku mendoni se ka? Në Island. Në mal mes drerëve, jo. Në mal mes drerëve. Mes drerëve në mal, jo, po them në ç'vend të botës, po jeni. Në fund të detit. Në fund jo, e pastaj. Izrael. Izrael thotë jo. Është në Antalya. Oh. Oh. Atëherë është shqiptar. Antalya zonja e zotërinj është shqiptar. Në kishën e Shën Nikollës në Antalya, në Turqinë jugore, aty ku pra. shkon Olta për pushime. Ndonjëherë. Xhemil Karabajram, i cili është shefi i monument i autoritetit të monumenteve për Antalien, thotë se me, me mënyra digjitale këta kanë arritur të shikojnë se ka një varr të paprekur nën kishën e Shën Nikollës e cila e cila është po është Këta nuk e dinin? Nuk e dinin që varri ishte nën të sepse nuk është gërmuar akoma mirë, domethënë me me formë digjitale këta mund të shohin se ç'ka në themelet e kishës. Ah, okay. Dhe tani kanë dalluar që varri është në gjendje shumë të mirë dhe është nën themelet e kishës. Kjo kishë u ndërtua në nder të. Po prandaj ky ku ky vdiq mbi themelet e një kishe tjetër ku ky kishte shërbyer. Aha. Aha. Në rregull. Okay. Më kupton? Mm -hmm. Dhe ka një gojëdhënë sikur në vitin 1800 e më falni 1087. Mm -hmm. 1087 para 1000 vjetëve. Tamam e ha. Sikur tregtarë, do të dëgjoni apo jo? Po, po, po, tregtarë italianë nga Bari e zhvarrosën Shën Nikollën dhe e morën dhe çon çuan në Bari. Po ç'e deshën. Por ekspertët po thonë që ata kishin marrë në fakt një prift të panjohur dhe jo Shën Nikollën e vërtetë. Shën Nikolla është ende në Antalya. Wow. wow. All inclusive. Yes. Hotel me 5 ylla. E kam fatallja. Por eh, thonë ata tek varri nuk hyjmë dot për momentin sepse sepse ka disa mozaikë shumë të bukur. Dyshemeja e kishës që nuk do donin t'i shkatërrojnë, kështu që duhet të gjejnë një mënyrë për ta për ta gërmuar në mënyrë që të mos dëmtojnë dyshemenë e kishës. Le ta gërmojnë në mënyrë digjitale. Santa Claus u gjet. Më në fund. Altin nuk je i lumtur që këtë vit të ri mund të kesh një dhuratë. Tani di ku të shkosh uh, Altin të kërkosh dhuratat për Vitin e Ri. Po. Shkruaj një letër të gjatë. Merr adresën. Shkruaj Altin se Antalya në një. Tani edhe ne e dimë më në fund se çfarë do mund t'i japim për dhuratë. Qirinj. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. Tani shkojmë tek muzika menjëherë mbas këngës janë lajmet e orës 9 dhe pastaj vijmë prapë ne për një tjetër orë gazmore në klubin e mëngjesit. Këta cilindra kryejnë funksionet e uljes, ngritjes dhe të makinës shirëse. Dhe çfarë? Dhe shirjen. Jo, jo. Dhe lubrifikimin. Lubrifikimin jo. Dhe dhe. Jo, as fjala dhe nuk. Pra, uljen, ngritjen dhe çfarë? Shirjen, rrotullimin. Jo. Ulje ngritje. Dhe çfarë? Dhe kaq. Dhe kaq. 0692070222 është numri i telefonit ku ju mund të dërgoni mesazhet tuaja të sakta miq të dashur lidhur me këtë censurë që Altini ka paraqitur prej disa ditësh tani këtu në klubin e mëngjesit duhet që ta duhet që ta heqim. Nuk të shkon mendja. Mm. Në fakt. Është e vështirë. Mm. Jo, është shumë e thjeshtë, por nuk të shkon mendja. Nuk të shkon mendja. Që do të thotë është e vështirë. shumë e thjeshtë, por s'të shkon mendja. Ne duhet të gjejmë. Dhe doja që të bëja lojën po, lojën tonë kë kam parë unë. Atëherë fillon Jeri si. Do të fillojë Jeri po, do të fillojë gjithmonë Jeri e para. Zonjusha e parë e emisionit. Ti gati Jeri? Gati. Zonjusha e parë e emisionit. Jeri da sa ka kujdes. Se pastaj është zonjushi i dytë Zotrushi Zotrushi që është Altini Atëherë Jeri është mashkull? A është mashkull ky që kam parë unë? E saktë. Bravo Jeri. Au. Është mbi 30 vjeç? Është saktë, është mbi 30 vjeç. Eksaktë më. Është artist? Është artist, e saktë, bravo të qoftë. Këngëtar? Edhe këngëtar, po. Edhe. Mm. Mm, është me flok të gjatë? Jo, nuk është me flokë të gjatë. Okay. Më fal. Kam parë një që s'është me flokë të gjatë. Kujdes. Edhe këngëtar tha. Edhe. Tam. Atëherë i fillon emri me R. Jo, nuk i fillon me R. Kujdes. Ky këngëtari është nën 40. E saktë. E saktë, Olta. Si ishte kaq e vogël më? Hajde, se s'e kërcita shumë. Po, ky ka edhe ndonjë emision të tij. Oh. Po. Një herë në javë. Oh. Bon Zing? Jo, jo, në Zing. Nuk e gjete. Jo. Domethënë, është edhe këngëtar? Edhe këngëtar, po nuk edhe... është... Ajo oh. po mendonte për Ermalin dhe mendonte po. drejt, se Ermali është edhe këngëtar, po... Edhe ka kënu. Por se nuk është tani E ke parasysh, nuk është gjëja më kryesore që po bën. Mhm. Kjo është ideja, nejse ta gjejë. Okej, është në Top Channel? Jo, nuk është. Hajde, jo, duar. Jo, është keq. Është i gjatë? Jo, është mesatar. Po ç'është kjo? Vazhdo Altin. Mendoja dikë kur pyeta. Po Atëherë ky punon tek Ora News. Jo, nuk punon tek Ora News. Kujdes. Në Vizioni. Ne Kjo është me të vërtetë e rëndësishme. Çfarë është? Është historia e një vajze, është historia e një dasme Jeri. Mm. mm. E shkuar mirë apo um, jo dash? Pa është historia e një vajze që prish një dasëm. Oh, oh, e gjitha ndodh në Palm Coast në Florida. Po. Është vetëm se është bregu i palmave. Andaj bën. Është një dasëm e cila po ndodh në një ambient të hapur, është e mm. shtunë në darkë, është Florida, është palma, është plazh, është E gjitha kjo gjëja dhe një vajzë e cila është 20 vjeçarja Shelby McDowell. Uh mhm. -huh. E cila nuk është ftuar në dasëm, por por sipas saj i dashuri ishte i ftuar në dasëm. Ah. Dhe kjo, kjo është xheloze për dashurin e saj. Mhm. Mm Kështu që i thotë atij ik ti i thotë, ti je i ftuar, unë s'kam ftesë, ka qenë po, çështje shoqërie. Me sa duket jo. Jo, dhe Kjo ka vajtur në dasëm gjithsesi. E paftuar, është futur, po e paftuar. Oh. Është futur, është ngatruar në dasëm dhe rrinte me të ftuarit dhe e përgjonte. Dhe e përgjonte të dashurin e saj se ç'po bënte ai. Deri në momentin që e ka parë atë, uh -huh. siç ajo tregon, duke u puthur me oh. dikë tjetër. Vajzë tjetër oh. në pistën e vallëzimit. Oh, oh, oh, që kjo tha. Oh. I iku truri. Dhe niset. Dhe u hedh një Çfarë? Një pije që e kishte në dorë të dyve, ua flak surratit dhe pastaj kësaj vajzës i bie me një grusht mu në fytyrë. Oh, oh, oh. Minimumi. E hedh atë në tokë dhe fillon e godet sërish. Sipas djalit, sipas po, djalit. Me vajzën. Ne nuk po putheshim thotë ai, nuk po putheshim ne, akoma s'kishim hyrë në pistën e vallëzimit, ne ishim duke shkuar për të kërcyer. Vetëm kaq. Vetëm kaq ishim duke shkuar për të kërcyer. Thoshte nuk Dhe mbas kësaj nuk kanë duruar, pastaj shoqëruesit e nusës, thonë, "Kush kjo? Kush është kjo ka thënë?" I kanë një kësaj që na prish dasmën ne. I kanë një Kush je ti mi, i thanë, po. Edhe e marrin, e marrin atë dhe e fusin në banjo. Po, për këmbësh, për këmbësh dhe aty i hidhen sipër. Po. Shoqet e nusës, ë, uh, kësaj gocës së panjohur që ruante të dashurin në dasmën e paftuar mm -hmm. siç ishte. Po shokët e dhëndrit ku ishin? Por policia thotë se po ku ishin. Policia thotë kur hym ne në banjën e grave, gjetëm këtë mbi shoqëruesen e nusës dhe atë vajzën në fjalë. Që po e grushtonte. Dhe jo e kundërta. Kjo i kishte i kishte marr përfund pastaj. I paska palos gjitha. E pa brenda, po ishte pa palos. Po ka edhe edhe një gjë tjetër që është interesante gjithashtu. Ja pse duhen shoqërueset në dasëm. Djali thot. Ato që grushtojnë mirë Olda. Djali që ishte po pjesë e kësaj gjës. Thot për policinë Zotëri thot Një fjalë E para nuk po e puthja këtë gruan e huaj Dua ta lë Dhe e dyta thot Kjo, kjo s'është e dashura ime oh. Nuk e kam gjë thot oh. Për zotin po oh. Ajo është e fiksuar mbas meje thot ai unë s'e njoh fare këtë person Oh my god Kështu që nuk është Po ky thot unë nuk e njoh këtë Nuk kam asnjë marrëdhënie me të. Është një person që më ndjek nga mbrapa. Gjatë gjithë kohës. Edhe në dasma kur shkoj unë. S'e kam marrë me vete njeri, kjo i jep shpjegim asaj që pyete ti pse s'e mori me vete. Po ta kishte të dashur, normalisht duhet ta merrte me vete. Jo, nuk e marr me vete thotë s'e kam të dashur. Gjithsesi ta unë e vlerësoj për trimërinë dhe burrninë e saj. Po, kam një foto këtu, nuk e di sa sa duket kjo, e shikon kamera këtu apo jo po. Kështu gocash duan. Po, po, po. Ne jam bukë çuna të zotëm. U bë për burg. Po ka dalë shumë e qeshur, e lumtur atje. Të paktën thotë nderin tim dhe ka një vrag në buzë. Shiko, ajo kishte një synim Blendi. Imagjino, pa e patur fund. Pa e patur ajo çfarë bëri. Po ta kishte. Ajo. Po ta kishte, i kishte. Me kallash në dorë. Ti mendon se ç'është kjo po ta kishte, ajo sigurisht do ta ket. S'ka, s'ka nga t'ia mbajë. Ndiq mbas pak klubin e mëngjesit në Club FM 104. Është lezet kur dikush të do kaq shumë. Po po. Kur jeni krenar për makinën tuaj, ndiheni sikur po ngisni makinën më të mirë në botë. Vaji i motorit Shell Helix Ultra me teknologjinë e pastrimit aktiv mbron motorin, ndërkohë që udhëtoni me makinë. Shell Helix Ultra është zhvilluar me partneritet teknik me Ferrarin. Kjo është arsyeja pse çdo Ferrari që del nga fabrika përdor vajin tonë. Jepini motorit tuaj Shell Helix Ultra. Dhe pastaj merruni me përzgjedhjen e muzikës që do të dëgjoni. Shoferët krenarë zgjedhin Shell Helix Ultra. Fit Express Tirana, palestra më e re në kryeqytet, vjen si franchising italian. Një palestër moderne me shërbim 24 orë në 7 ditë të javës. Vetëm me çmimin 2990 lekë në muaj ju përfitoni. Fitnes me cilësi, kurse në grup pa limit, platforma me dridhje pa limit, masazh relax pa limit, zona funksionale, sauna, llampa nxirëse pa limit, pije energjike pa limit. Fit Express Tirana në Ring Center. Telefon 069 87 44 444. Investimi juaj është prioriteti ynë. Nova, partneri juaj ideal në arredimin e bizneseve si bare, restorante, hotele apo zyra. Na vizitoni në novacontract.al ose showroomin tonë në autostradën Tiranë-Durrës përballë City Park. Zgjidh me zgjuarsi, zgjidh Nova. Me disa gjëra nuk mund të bëhet kompromis. Njëra prej tyre ë uh, kjo është paketa fiskale e 2018-së e cila ka shkaktuar me thënë të drejtën reagime mm. nga shumëkush që ka të bëjë me ekonominë shqiptare. Të cilat reagime nuk kanë qenë pozitive. Kuptoj. Por kanë qenë të shqetësuara. Për në një artikull që është në reporter.al nga Gjergj Erebara që edhe Dhoma Amerikane e Tregtisë që është një grupim lobues biznesi i cili në përgjithësi nuk flet kundër qeverisë por synon të bisedojë me të mm -hmm. kësaj radhe nuk e ka mbajtur dot por ka folur për uh, paketën e re fiskale dhe ka dhënë disa rekomandime në një deklaratë ku thotë se ka shkelje të kushtetutës, fuqizim të tepërt të rolit të kryeministrit në politikën fiskale etj etj etj. Ka shumë ndryshime në Shqipëri. Mm. Thonë tash 20%-shin e TVSH-së do ta fusin edhe për biznesin e vogël. Për të gjithë bizneset. Po. Mm. FMN-ja ka qenë uh, kundër kësaj si si teori. sepse thotë nuk është atje se ndo, që ndodh evazioni fiskal, por më lart, mm -hmm. jo te biznesi i vogël, uh, dhe ndryshimi i shpeshtë i këtyre politikave e çorienton njeriun, se një herë e ka me taksë, një herë e ka pa taksë, i bën llogaritë për pa taksë, pastaj i dalin llogaritë me taksë e nuk i dalin më. Mm -hmm. Kështu që ose detyrohet që të ribëjë llogaritë ose nëse s'i dalin, s'i dalin do të do mbyllet. Në anë Po, por i bie që një pjesë e mirë e tyre s'do e përballojnë dot. Vetëm se ka një gjë që mm. në propozimet që qeveria ka bërë. Është edhe taksa e pronës në këtë, më duket? Po. Po. Po, edhe taksa e pronës është aty. Urime. Po dy gjëra që dallojnë janë këto. E para, Këshilli i Ministrave merr përsipër të përcaktojë kushtet, kriteret dhe procedurat për zbatimin e dispozitës ligjore në shumë raste. Mhm. Mm pra e lënë të lirë thotë që kushtet, kriteret dhe procedurat do t'i përcaktojë Këshilli i Ministrave. Tan. Edhe lë të hapur për shembull se sa do jetë minimumi që do taksohet dhe maksimumi që do taksohet. Por ligji 155 i Kushtetutës thotë se tatimet e taksat mund të miratohen vetëm me ligj dhe jo me vendim qeverie. Mm -hmm. Pra është një atribut që i jepet vetëm parlamentit të Shqipërisë. Ai vendos se cili është niveli i taksave. Dhe nuk mund të ketë një ligj që thotë që nivelin e taksave në vazhdim do ta përcaktojë qeveria sa të dojë ajo. Se pak a shumë kjo thuhet. Tam. Po. Ia lëmë në dorë qeverisë dhe e vendosin ata këtë gjë. Sepse sepse qeveria do. Sepse kushtetuta mm. thotë që taksat miratohen me ligj, jo me vendim qeverie, s'është e njëjta gjë. Qeveria mund të marrë vendime për gjëra që marrin formë ligjesh kur zbatohen ashtu, por jo për taksat, sepse pastaj bie ndesh me kushtetutën që do të thotë se do të ishte antikushtetuese. Mm -hmm. Ca e kanë quajtur antilogjike. Këta që merren po, unë atje s'kam gojë të flas, nuk jam ekspert i ekonomisë. Në lidhje me çfarë duhet ketë apo çfarë duhet ketë. Avokatët nga ana tjetër e kanë hedhur në gjyq kanë fituar, por sa u përket profesioneve të lira, ato nuk mund të taksohen. Mm. Sikur të ishin biznese të mëdha. Se i bie që edhe një qëndistar, për shkakun që që bën qëndisma, Edhe pronari i hoteleve me 8 yje, më fal me 12 yje, do të paguajnë taksat njësoj. Ë, uh, në fakt nuk ka logjikë. Në fakt. Atë në fakt. Logjikë. Por nëse s'ka logjikë, çfarë ka, Jeri? Se diçka do të ketë atje, se hapësira nuk mund të rri bosh, aty ku rri logjika diçka do futet apo jo, nuk është që Po nuk po e them tani. Okej. Okay. Me çfarë mbaron. Ik lik. Hunger lik. Okej. Okay. E mora vesh. S'ka logjikë, po kam. Bravo Jeri. Jeri për më shumë mund të lexosh shkrimin e Birnit, me sa duket që jeni në një mendje. Çudi e madhe Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit Në Club FM në 100.4 9.26 minuta në këto çaste miq të dashur Club FM Kënga e ditës. 195 i mbaron numri Elvisit dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, bravo. Elvisi. Të lumt. Është uh, kohë tani për të folur pak për uh, aminoacidet, mm. acidet yndyrore, omega 3-shin, mhm. etj, etj, etj, gjëra shumë të mira për shëndetin e njeriu miq të dashur. Edhe kur vijnë nga vezët. E vezët e Aibës kanë 10 fishin e omega 3-shit që një vezë e zakonshme ka. Për shkak të mënyrës se si ushqehen dhe trajtohen këto pula në impiantet e Aibës, ose si quhet ndryshe Aiba Resort. Mhm. Mm për pula. Siç e kam dëgjuar në ca Po, po. publicitete. Ashtu quhet. Ëm këto pula pra, ushqimi i tyre, këto zoga, mënyra si trajtohen, prodhojnë vezë me përqindje të lartë të omega 3-shit që është shumë i mirë për lëkurën, për zemrën, për qarkullimin e gjakut, për memorien e një seri gjërash. Për të gjithë shëndetin. Mm. Për të vegjël edhe për të mëdhenj. Është vërtet. Gjithashtu, kështu që për garanci ushqimore, për siguri ushqimore, për produkt cilësor, kur të zgjidhni vezët për familjen tuaj, për fëmijët, bëni zgjedhjen e duhur. Kiki rikiki kokoro koko. Janë të Aibës. I gjeni atje janë me këtë mëngën e kuqe, ajo bigerina e gjitha ka një, më falni, jo të veshura bukur. Me një mëngë të gjelbër të, të mhm. errët. Dhe dhe simbolin e Omega 3-shit atje bashkë me markën e Aibës. Kështu që kërkoni produktin cilësor për familjen tuaj. Faleminderit. Ja shikon? E dija që një pulë do na ndërhynte në emision. Ai do na thoshte jo. diçka. Ti ri ri ri, dua që t'i ftoj njerëzit Do vë një um, këtë video, këtë e kanë parë shumë vetë ndërkohë, edhe ndoshta shumë prej atyre që na dëgjojnë e kanë parë se ka 42 milion uh. e 900 mijë views deri oh. tani. Po, është ajo që quhet uh, kurthi i sham i shampos numër 7. Kurthi i shampos numër 7. Po, shakaja me shampon. E ke përsëri fjala është prank. Mm. mm. Fjala është prank në anglisht. Dhe është njëri i cili ka shpikur këtë prankun me shampo. Mhm. Mm Shkon në një plazh diku në Kaliforni, në Los Angeles kam përshtypjen se është, ku njerëzit kanë edhe këto dushet, mbasi kanë bërë not. Po. Këto dushet me ujë atje, mm. po i mhm. kanë ujë të ngrohtë ata, me sa duket. Sepse i shton edhe një element ujë të ftohtë pak më vonë. Por uh, njerëzit janë duke duke u larë. Dhe ky u bën diçka me shampon. Vetëm ta shikosh. Unë do ta postoj nga YouTube-i në faqen tonë tek uh, klubi i mëngjesit sepse nëse merrni një moment ta shikoni sot, kam përshtypjen që do më kujtoni dhe do thoni faleminderit. Është gallat e madhe shumë. Okay. Me të vërtetë është. Po shiheni atje, do ta keni tek uh, faqja jonë miq të dashur tek uh, klubi i mëngjesit një video postuar quhet Shampoo Prank number 7. It's sad but it's true I'm way too good at goodbye Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Ndiheni gjithmonë të lodhur. Këto mund të jenë nëntë arsye që nuk duhet t'i injoroni. Keni sasi të ulët të hekurit në gjak. Mungesa e hekurit bën që ju të dukeni të zbehtë dhe të ndiheni të lodhur. Kjo për arsye se trupi e përdor hekurin për të prodhuar rruazat e kuqe të gjakut, të cilat transportojnë oksigjenin në çdo qelizë të trupit. Ju mund ta rrisni sasinë e hekurit në gjak duke përfshirë në dietën tuaj ushqime si mishi, perimet në ngjyrë të gjelbër dhe arra. Hekuri mund të merret edhe në formën e pilulave. Përdorni celularin gjatë orarit të pushimit. Sipas një studimi të kohëve të fundit u vu re se punonjësit të cilët e përdornin celularin gjatë orarit të pushimit të drekës ndiheshin më të lodhur në krahasim me ata që mund t'i rezistonin tundimit. Provoni ta lini celularin në çantë gjatë kohës që jeni duke bërë pushimin dhe do të vini re se gjatë pasdites do të ndiheni më energjik nuk ushtroheni mjaftueshëm. Mund të duket e çuditshme, por nëse ju bëni fare pak ose aspak aktivitet fizik, do të ndiheni më të lodhur se ç'do të ndiheshit nëse do të ushtroheshit. Qarkullimi i gjakut në trup dhe rrahjet e zemrës ngadalësohen kur ne qëndrojmë ulur dhe nuk bëjmë asgjë. Kjo çon në uljen e sasisë së oksigjenit që shkon në muskuj dhe trupi fillon të ndihet i lodhur. Ndriçimi artificial, qoftë ndriçimi i celularit, kompjuterit apo dritës së gjumit, shkakton lodhje tek ne. Drita artificiale ngjyrë blu bën që trupi të rrisë prodhimin e melatoninës, hormonit të gjumit. Vendosja e syzeve qetësuese disa orë para se të shkoni për të fjetur mund të përmirësojë cilësinë e gjumit. Këshillohet që të flini në dhoma të errëta dhe pa dritë gjumi për të qenë sa më të shëndetshëm. Zhurma e tepruar. Nëse jetoni në një lagje të zhurmshme dhe me fqinj të tillë, ka shumë gjasa që të ndiheni gjatë gjithë kohës të lodhur. Zgjidhja është përdorni kufje. Dëgjoni muzikë ose tinguj qetësues me to dhe përpiquni të mos mbani mendjen te zhurma që mund të jetë duke u bërë jashtë. Mjekimet që përdorni. Disa mjekime si antidepresantët dhe ilaçet kundër tensionit të gjakut njihen si shkaktarë të lodhjes. Gjëja më e mirë që mund të bëni në këtë rast është ndërrimi i orarit kur mund t'i merrni këto ilaçe, pasi disa prej tyre mund të merren edhe gjatë pasdites. Jeni të dehidratuar. Dehidratimi shkakton piksje të gjakut dhe bën që zemra të kryejë më shumë punë. Zgjidhja më e mirë është që gjithmonë të mbani ujë me vete kudo që shkoni. Kequshqeheni. Karbohidratet e përpunuara dhe të paketuara në kek, çokollata, biskota, bukë të bardhë dhe makarona janë makthi që ju bëjnë të ndiheni të lodhur. Zgjidhja: merrni karbohidrate nga frutat dhe perimet. This is Club FM 100.4. Mos përtoni ta shikoni se është një super gjë. O jeri, po shikojnë këto foto që ke vënë tek faqja jonë. Mm. Shumë interesante kjo, por nuk e kuptoj se çfarë është. Është ky ky avioni luftarak në mbi një ndërtesë. E, e gjitha si një kompleks shumë interesant këtu. Ai është një park në Kinë. Në Kinë e kanë bërë këtë? Në Kinë, është në qytetin Guizhou të Kinës dhe është duke u ndërtuar një park futurist. Në fakt, parku ka Transformers në po, një vend. Po, sepse është uh, frymëzuar nga personazhet dhe e kanë realizuar Transformer wow, 53 metra të lartë, është ndërtuar nga 750 ton çelik. Altin, Altin është një Transformer gjigant. 53 metra wow. i lartë. Në fakt bëhet fjalë për parkun më të ri që do të quhet Lugina Lindore e Shkencës dhe Fantazisë, është duke u ndërtuar dhe mendohet që pjesa e parë do të mbarojë në dhjetor të këtij viti. Është baza 23 katëshe, pak a mm. shumë. Ajo që ti po sheh. Dhe bëhet fjalë për një park ku të gjithë njerëzit uh, mund të luajnë dhe do të jenë në gjendje të udhëtojnë në të ardhmen, Blendi, të kenë beteja të ndryshme me dragonj, të fluturojnë në pra, hapësirë, të bashkëjetojnë me alienët, por e gjitha është virtuale. Super gjë. Wow. Por është shumë interesante. Dhe është bërë vetëm një pjesë, është bërë baza e parë që ata e kanë quajtur baza Alien, e cila mhm. do të përfundojë në dhjetor, por parku është akoma më i madh dhe është duke u ndërtuar gradualisht. Super shumë. Mbaron baza Alien dhe pastaj do vazhdojmë me pjesën tjetër. Unë arrita të dëgjoj që tani Alienët. Apo më bëjnë veshët mua Unë jam mësuar Unë jam mësuar Po jeri shumë i qetë Normal Jeri s'do t'ia dijë fare Jeri vetëm flet mbi alienët Nëse një alien do ishte duke ardhur Jeri thjesht do fliste më fort Ah sa bukur do ishte Imagjinoj një alien këtu te dritare që përplaset oh, oh. pas xhamave atje. Ai jemi këtu në klubin e mëngjesit. Oh, oh. Po duhet të jem pak më afirmative tani se një alien është te dritarja, por situata është nën kontroll zonja zotërinj, do të vazhdojmë programin. Orgesa zai u. Nejse. Nejse. Nei. Ë uh, ti. Ose ose edhe unë po u desh, nuk ka problem. Lërës e kemi problem. nga hoteli. Vetëm të jetë në hotel me 4 ose 5 yje, se nuk Lërëse nuk na kërcet pastaj të shkojmë tek tek këto që janë këto afër këtu se na shkon shtrenjtë. Po pra na kanë qeras. Se po shikojmë diçka, është është interesante kjo. Cila? Po Kemi para, po flisim pak për taksat pak më herët, apo jo? Mhm. Tam. Nejse ka një paketë të re fiskale me gjashtë ndryshime që do i bëjë, siç thonë ekspertët, gjërat çorap, por uh, nga ana tjetër qeveria thotë që do ta bëjë çorapin kalcone. A ku diun se çfarë kalcone, nga këto që hahen. Të mbushur me djathë, ëh, si një pice e Tam. palosur. E, po, po. Mhm. Pak a shumë, kalcone, ëh? Nuk Nëse është po çorape. na ha e tash çaj. Nejse ideja është këtu, çfarë ë, çfarë është kjo? E para kemi një ligj të tatimit, domethënë shkallë të reduktuar të tatimit mbi turizmin që shkon në 6%, ndërsa gjithë tjerët e kanë 20%. Mhm. Mm qoftse je në kategorinë e turizmit, Tam. e ke 6%. 6%. Dhe ky ligj thon që ky 6% vlen për strukturat akomoduese të hoteleve. Uh. Pra dhoma mm -hmm. në një mhm. hotel taksohet 6%. Ndërkohë që po themi kur shkon në restorantin e hotelit, 20%. Është 20%. Po. Dhomat pra, shtretrit, akomodimi është 6%. Në mënyrë që të thithen më shumë turistë të huaj, në mënyrë që të shtohen kapacitetet po, e dhomave, është bërë kjo gjëja. Por ky propozim i ri i qeverisë thotë që nëse hotelet janë me 4 apo 5 yje, Mm -hmm. Ky 6% vlen për të gjitha. Edhe në qoftë se për shembull ka një spa, një sallon, një çfarëdo qoftë. Po, po. Çdo lloj shërbimi është 6%. Prapë. Po, mund, po, është 6%. Mhm. Mm mund të ketë një parukeri për shembull brenda. Po, është 6% sepse e ofron e ofron hoteli dhe hoteli ka 4-5 yje apo çfarëdo lloj gjëje tjetër. Kështu që nëse ti shkon të hash tek restoranti përballë, mhm, mm e ke me 20%. Po. Kurse në qoftë se ha te hoteli me 5 yje, ke me 6%. Me 6%. Ah, wow. Një që kanë mesazh. Tash unë nuk e di se sa do ta reflektojë ai në ashtu. Sepse ai mund ta mbajë çmimin prapë më lart. E kupton se ai t'i merr lekët dhe pastaj i mban për vete. Mm. Po themi pronari i hotelit me 5 yje, nuk ka se pse atë 14% luks në taksë që ka ndaj atij restorantit vogël. Mm -hmm. të ta japë domosdoshmërisht ty, t'ia kthej klientit dhe mban për vete ai, nuk ka problem. Sepse prandaj është bërë kjo që ta mbajë po, pra, ai që po, të t'i rritet hoteli i tij, pra këtu jemi. të fryhet sa më shumë. Më kupton, mm. nëse je me 5 yje apo me 4 yje, e ke taksën 6. Pra nëse je një biznes i mm, fuqishëm, mm -hmm. do thoshin ca oligarka, ku di unë se çfarë. Se është fjalë e stërpërdorur dhe idiote në vetvete, por Por nëse nuk je aq i fuqishëm, nëse je biznes më i vogël, nëse je një hotel i vogël, një piceri, një startup, janë ca çuna që duan të bëjnë ca sanduiçe, apo ku di unë se çfarë? 20 20%. 20% për ju. Shumë bravo. Sepse ju s'keni dhoma, dhe s'keni yje, edhe po të keni dhoma, edhe në qoftë një hotel familjar, po them. T'i fusim vetë ca yje edhe këtyre. Jo, jo, do të jetë Do të jetë luksi. Luksi është me taksë të ulët. Çfarë është për popullin është me taksë të lartë. Është sa bukur. Lum si ne. Tash këta këta e quajnë antilogjike. Unë nuk e di se çfarë është një fjalë më e mirë për antilogjizëm se sa ajo që tha Jeri që mbaronte me lik. Po. Po siç mora vesh un rrënjën e kishte gomar ajo fjalë, por po, mund të mund të kesh kuptova, un thashë se shkove kështu. Tani përpara ti vendos çfarë të duash. Mu vetëm lik. Ti e the. E di. Përpara vendose si duash. Shkon domethënë gjithsesi. Është interesante, nuk është interesante. Shumë. Uh, po na kërkojnë të din uh, në çfarë vite e kemi bër, e kemi nisur emisionin dhe na thot një urim mos e mbyllshi kurrë. A mos e mbyllshi kurrë. Faleminderit. Wow. S'e kemi në plan. Kush është ajo vajza? Nuk e di, është një numër me 3-6 në fund. 3-6. Oh, 3-6. T'i ka djali, më fal. Dhe thot se ça shije ka kjo radio, thot ku punoni ju e gjen me sy mbyllur. Kanalin. Po, është e vërtetë. Mm, e vërtetë. Ju lutem më thoni në çfarë viti keni nisur emisionin. Se mbajt ato. Okej. Pra. Okej. Faleminderit. Nuk e kemi plan, nuk do të jetë mbyllur asnjëherë, do të jetë gjithmonë hapur klubi i mëngjesit. Dhe Radio Club FM. Lart e më lart. Faleminderit, djalë. Faleminderit edhe një herë. Po patjetër, ja. Gati? Faleminderit. Një të vogël tani se s'do ta bëj atë. Sa t'ia kam dhënë Michaelit atëherë për edhe s'dua që të thotë pastaj ma ke dhënë mua për këngën këtë mos e bëj prapë në radio kështu. Po ndonjëherë kur më del nga zemra Jeri nuk e mbaj dot. Oh, çka na Kemi një fitues të fundit. Po. Është gjetur censur. Meqë ra fjala në 2009 jemi hapur se s'i kthyem përgjigje. Po pra. Në 2009 tetor. Po. Llogarit bëji vet. Po. 8 vjet. Ocho. Kemi Landën që na thot Anosja apo Animi. Animi. E saktë, është e oh, saktë. Këta cilindra kryejnë funksionet e uljes, ngritjes dhe animit të makinës shirëse. oh. dhe animit pra Jeri. Animi. Ulja, ngritja, animi. Landa 189 i mbaron numri fiton 1 orë nga Prime Moçes dhe 2 bileta për në Cineplex. Landa. Bravo Landa. Nga cili qytet i Shqipërisë? Nuk më thot gjë. Oh, që na ngre pyetjen ku është Jolanda? Sot në mëngjes. Donde estas? Donde estas, Jolanda? Ah, mirë, mirë. Ndoshta është nga Saranda. Nga Zelanda apo nga Saranda? Nëse Ne po ju lëmë me këtë miq të dashur për ditën e sotme. Bravo Landës që fitoi. Pink Martini. Donde estas? Yolanda. Ciao nga ne. Mirupafshim, kalofshi bukur. Ej, uh, Orgesa është mbas pak në Radio Club FM menjëherë mbas lajmeve të orës 10 për Music Box.